O Here, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid? In sy trotsheid vervolg die goddelose die ellendige, laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Want die goddelose juig oor die begeerte van sy siel en hy seën hom wat onregverdige wins maak. Hy verag die Here. Die goddelose met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen God nie dit is al sy gedagtes. Sy wee is altyd verspoedig, hoog daarboe is die gerichte, weg van hom af, al sy teestanders, hy blaas op hulle. Hy sê in sy hart, ek sal nie wankel nie, van geslag tot geslag is ek die een wat nie in die ongeluk sal wees nie. Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking, onder sy tong is moeite en onrecht. Hy sit in die hinderla by die dorpe. In skuilplekke maak hy die onskuldige dood. Sy oe loer op die ongelukkige. Hy loer in die skuilhoek soos een leeuw in sy leeplek. Hy loer om die elendige te vang. Hy vang die elendige dier sy net toe te trek. En verbreiseld sink die te neer en die ongelukkiges val in sy mag. Hy sê in sy hart, God vergeet het, hy verberg sy aangezicht verewig sien hy dit nie. Staan op, Heere, o God, hef die hand op, vergeet die elendiges nie, die goddeloose. Waarom verag hy God en sien sy hart? U soek dit nie. U het dit gesien, want u aanskou die moeite en verdriet, so dat een mens dit in u hand sal gee. Aan u gee die ongelukkige dit oor, u was een helper van die wees verbreek die arm van die godeloose en slechte, besoek sy godeloosheid, totdat u niks vind nie. Die Heere is koning vir ewig en altyd, die heiden het vergaan uit sy land. Heere, u die begeerte van die ootmoediges gehoor, u sal hulle hart versterk, u oor sal luister, om aan die wees en verdrukte recht te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie.